Yo, man. Rápido. Rápido é isso aqui, ó. Tudo se impede de eu fechar com ela por causa da fama que ela tem na quebra, mas tô encabido de cola na grade pra ver se essa mina é selvagem. Raça burguesa vem de sobremesa por cima da mesa, tá toda molhada, se tornou ilesa. Será que o momento é agora dizer se eu vou gostar? Yeah. E aí, LK, o que, que tu acha? Eu? Quer estiga bem, só que senta mal. Quer de novo, vem, vou te dar moral. Quer estiga bem, só que senta mal. É foda. Quer de novo, vem, vou te dar moral. Quer estiga bem, só que senta mal. Quer de novo, vem da moral. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. fechar com ela por causa da fama que ela tem na quebra. Mas tô encabido de cola na grade pra ver se essa mina é selvagem. Oh de sobremesa por cima da mesa Tá toda molhada, se tornou ilesa Será que o momento é agora é dizer Ou dizer Se eu vou gostar Quer é. Quero bem Só que senta mal Quer de novo, vem Vou te dar moral Quer chega bem Só que senta mal É foda Quer de novo, vem Vou te dar moral. Que ele estiga bem, bem. Só senta mal. Que de novo vem. Vou te dar moral. Só pelo beat já dava pra saber, né?